बेशक असां तोडांहं सच सां किताबु नाज़िल कयो त अल्लाह लाइ पंहिंजी इबादत खे ख़ालि करे ख़ासि उन जी इबादत कर